Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Սամանամերձ Մաճկալաշենում է բնակվում գործարար Իրինա Պետրոսյանը։ Թշնամու նշանառության տակ ապրելով գործարարքինը նաև բիզնես է հիմնել։ Ավելին, անգամ այս պայմաններում չի դադարում գործնեություն ծավալել։ Բարև ձեզ, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք։ Ես գիտեմ, որ դուք սահմանամերձ Մաշկալաշեն գյուղում, չնայած դժվարություններին, այսօր էլ արարում եք, զբաղվում եք գործարարությամբ, Այ ես նույնպես ուրախ եմ, շնորհակալ եմ ձեզանքի համար, ուշադրության համար։ Ուրեմն ես ճիշտ ասած մասնագիտությամբ ակավար, բանկավարություն մեթոդիկա սովորել եմ Գրիգոր Նարեկացի անվան համալսարանում, Ստեփանակերտ։ Ամուսնացած եմ, 4 երեխա ունեմ, ճիշտ ասած պատերազմից հետո մեր հողերը չակելն է հիմնական աղբյուրը, այդ վարելա հողերից է, մնաց հակառակորդի կողմը, տենց մի քիչ դժվարություններ ինչը դիմանալով, տենց ասեն, տեղափոխվեցինք մի տարով Ռուսաստանի Դաշնություն, սակայն չկարողացանք հարմարվել, ճիշտ ասած աշխատանք կար, բաց չէ, փարփաստո, բայց դե ոչ երեխաները, ոչ մենք չկարողացանք մենք հետ եկանք։ Դեռ նույնպես զբաղվում էի ժենգյալով հացեի թխում, տենց թխվածքներ, տորթեր, տենց։ Դե հետո եկանք ստե որոշեցի այս գործը ստեղ սկսեմ, հոկտեմբերին եկանք ու սկսեցի։ Նախնական տանը, տան պայմաններում, տենց Հետո որոշեցի դիմել պետությանը, սոցիալ նախարարության դիմեցի, Թուֆիկյան հիմնադրամին դիմեցի։ Այո։ Ասենք Սաքեն Թոնդրատուն եւ Թոնդրատան կից կառույց, որտեղ նաեւ կտխենք տենջենգելով հացա, թաբացկները, տենց փախլավա եւ այլն։ Այսինքն եւ թոնրի հաց լինի եւ դրանից այդ մնացած գործողություններն էլ տենց ողջունեցին։ Ճիշտն ասած, Մաճկալաշենը ամառած շատ մոտ է, հենց ամառած գնացող ճանապարհը հենց անմիջապես այդ ծոնրատունը կլինի ճանապարհի կող, այսինքն այդ տունը հենց ստեղված բանկից կլինի, որպեսզի հարմար լինի։ Փաստորեն նախատեսվում է, դեռևս չեք կառուցել թոնրատուն, այո։ Չէ, սպասում եմ հələ ընթացքինը, չէ, ճիշտ ասած, վրազ արձագանք է հենց ոցած նախարարությունը։ Տնտեսական հիմնադրամն էլ ասեց կքննարկենք, կորոշենք շատ լավ է ողջունեցին, տենց որ լավ նախագիծ է, լավ ծրագիր է, հատկապես սահմանամերձ գյուղի համար, հետո բազմազավակ որպես բազմազավական բանիկ, էլի պես ողջունեցին այդ գործը որ կանեն։ Սոցիալնախարարություն մի անգամից արձագանքեց, եկան տեղումնահետին արդեն խորքային տենց քննարկում, արդեն տաբանություն բան, պես սպասում ենք, դուք սպասում ենք։ Դե գյուղում էլի կբացվի աշխատատեղեր, էլի իմ հետ նորից էլի կաշխատեն բազմազավակ ընտանիք կա, կինկա, որը նույնպես բաղվում այդ գործով է իմ հետ միասին աշխատի։ Աշխատատեղեր էլ կբացի, եթե աստվածաջողություն տա խաղաղություն լինի, այդ էլ կլինի։ Բարի, Փաստորեն Թոնրատուն կից նաև հրուշակեղենի արտադրամաս, ես ճիշտ եմ հասկացել։ Հա, ժանգելով հացա, ճիշտ ասած հիմնականը հնության պահպանությունն են ուզում պահենք, ասենք թոնները այն այն անմիջապես թոնրատուն էլի, թոնրը խենք հացը, ու տեղից տեղափոխենք այդ գիծ կառույցը ու դեղել շարունակենք այդ մնացած գործողությունը շենգելով հացա ու հետագայում հետագայում եթե սա լավ լինի տեղում հենց կարողանան կազմակերպել հյուրատիրություն ասենք մարդիկ գան ամառը ասենք ուխտավորները այն ամառվային շրջաններում հենց կարողանան տեղում էլ նստեն այդ շենգելով հացի օգտվում են հատնալ, այդպես էլի։ Բայց քանի որ սպասում ենք միջև ծրագրերի իրականացմանը ու ձեռնունայն չենք նստում, մինչ այդ նաև հուրուշակեղենի գործունեությամբ եք զբաղվում, այո։ Այո, այո, հրշակեղենի տարբեր տեսակի թխված կեղենա, տոնական տորթերը, այո, տանը ես ինքս խանութներին եմ տալիս, խանութներին էի տալիս ավելի շուտ, քանի որ այս դժվարությունները այդ ամանների, պլաստիկի ամանների բանի հետ կապված, այդ ցելոֆանների արդեն խնդիր է, հիմա տնից գալիս են, տնից տանում են, մենք խանութներին, գյուղի խանութներին տալիս էի։ Իրինա ջան, գոհ եք արդյունքներից, այսեք մատակարարում եք շրջանի խանութներին, որքանով հասկացա ես։ Կա պահանջարկ։ Պահանջարկը կա, գոհ եմ փաստքարտով, կցանկանայի այդ <laughs> առիթ կհասի շնորհակալություն հայտնել հայերեն համայնքի մեր ժողովրդին շատ պատրաստական նույնիսկ ես հայտարարություն էի տվել այդ ամանների հետ բանի համար իրանք միանգամից արձագանքեցին բակոկնենք այնց շատ պատրաստական են հա բահանջարկը կա միշտ էլ կա նույնիսկ այդ շրջանում պատկերացնում էի որ էլի պատվեր բան չի լինի բայց կա փարքաստո կողի գյուղերից էլ տարբեր տեղերից պատերներ կա միջև հիմա այ այս օրերին նույնպես աշխատում եք, հա, հա, այո։ Ինչև հիմա, հա, հիմա ճիշտ ասած լույսի հետ խնդրեմ կա, բայց ելի ոչինչ աշխատում ենք։ Երևս խոսում է այն մասին, որ իրավամբ Արցախցուն դժվար է կոտրել։ Դե հա, այդ 100%։ Բայց հա, դե, միշտ էլ պինդա ամուրա իր հողում մեկա տնից լավ տեղ չկա ես մենակ այդ հաստատը։ Ես դա է ուզում ձեզ հարցնել, անդրադառնանք նաև դրան, դուք պատերազմից հետո տեղափոխվեցիք Ռուսաստան, սակայն հայրենի հողը կանչեց ձեզ, այո։ Այո, կանչեց շատ մեր մեր հողը չգիտեմ, այլ ծավի զքողության հատկություն ունի, չգիտեմ։ Չկարողացանք մեկ այն, որ ասում ինչքան էլ դիթափեն մեկա քո տունը, քո հողը, քոնն այլի, մեկա ոնց է լինի հարազատ վստահ դու քո հողի վրա վստահ ես տանում մեկան ինչի դեր մենք ինչից պես պես դժվարություն այնքան ասնեմ վայ փառք աստծո ինչ լավ ամուսնուս եմ ասում եկանք ստե նոր թագետիներ ճանապարհներ թե թե չէ մեկը գժվեն որպես ասենցա բա ինչ կլնի բա ոնց կլնի ըստեղ այդ աստիճան դժվար չենք տանում ոնց որ ոչինչ էլի կհարմարվենք, մենակ թե կռիչ չլինի։ Իրինա, իսկ Հրուշակեղենի գործունեությամբ նախքանը զբաղվելը սիրողական մակարդակի վրա է, թե ուսումնասիրել եք, ասենք, նաև այդ գործունեությունը ավելի մանրամասն, չէ՞ որ կան գախնիկներ։ Չէ, դե ուսումնասիրելը ցենց անթակում, այդ որը սկսեցի ու ժողովուրդը պես միանգամից ընդեղել լավ էր, հակատեժ ընկալով հացի գործը Այդպես ողջևորված էլի սկսեցի ուսումնասիրել, ել ավելի լավ, բայց սիրողական ոնց որ այդ գործը շատ դիրել եմ, տենց սպոնտաննել, սիրով արել եմ, այդ փորձեցի ժողովուրդն էլ ոնց հասկացանք լավ ընդունեց, դուրներն եկավ, պահանջարկը կա, տենց սկսեցի ավելի կատարելա գործել, ասենք ամեն անգամ ուզում եմ մի նորություն տեսնեմ, մի նոր բան էլ անեմ, դնեմ խանութը, որ ժողովուրդը ցենց ամեն տեսակից լինի այդ։ Մեն անգամ ցենց ուզում եմ մի նոր բան էլ արա դնեմ, այդտակ մի մի մի բանի վրա չնի, ասենք միշտ մի թխվածք չլինի տարբեր տեսականի, տեսականին ուզում եմ միշտ զարգացնել։ Իրինա, իսկ ավելի շատ ինչի պահանջար կա, ասենք ավելի շատ ինչ են պահանջում։ Դե ավելի շատ ճիշտ ասած թխվածքեղեն նա, ուղղակի որ չեմ կարում դա մամերը չունեմ, հիմնականը հիմա այդ պատոնական տորթերն է դա հիմնական երեխեքի համար այտենց իսկ անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները ունեք դե ճիշտ ասած չէ ասենք մի մասը այն ձեռի հետ օգտագործող բաները այդ բարարանն էլ մեր բարեկամին նախընտրեցի իմս լավ չէր տենց տվեց հիմա հələ ժամանակավոր տենց դրանով եմ աշխատում չէ տենանք էլի ինչ կլինի Իսկ մենակ եք աշխատում։ Հա, մենակ եմ։ 4 երեխաների հետ հասցնում եք։ Քիչուրս նա օգնում, քիչուրս, քիչուրս հետ եմ ապրում, տան գործերը հիմնականում ինքնա ծախ, օգնում է երեխաները, խեղներս մեծ են, մեծ 15 տարեկան, բուջուրս 4, բայց էլի չեմ նեղվում, փարքաստո, քիչուրս օգնում է տանը գործերը երեխեքին տենց հիմնականում ինքնա, ես էլ այդ գործով, սա թողում այդ գործով ինքը ասում դու ոչինչ քո գործն արա, ես մնացածը կանեմ։ Աշխատասեր եւ գործարար Իրինա Պետրոսյան, այո։ Դե հա։ Իսկ կարելի է սպասել, որ արդեն Գառնանը կարող են կյանքի կոչվել ձեր բոլոր ծրագրերը։ Հույսով սպասում եմ հույսով, որ Գառնանը հա կյանքի կոչվել, տենց էլ ասեցի, միգուցե Գառնանը դե ամենակարևորը եթե գործնել չլինի ոչինչ, էլի մի ձև կապրենք, կանենք, կանենք ուղղակի խաղաղությունն էլ մի ոչինչ որ գործնել չնի, այդքան չեմ նեղվի։ Ինքան որ խաղաղությունն էլ երեխեք ապրեք։ Նացածը կստաց լինի, բանով կզբաղվեք, այդ չլինի մի ուրիշ բան, էլի կանենք ինքան որ խաղաղությունն էլ։ Բայց հա գառնանու հույսով եմ, որ սաղ լավ կլինի, ճանապարհները կբացեն, իմ գործն էլ կստացվի, գյուղում եւս մի աշխատատեղ կբացվի, շղով կաշխատեն, թոնրատանը, թե իմ հետ գիծ կառույցում Իրինա ջան, իսկ քանի աշխատատեղ եք օրինակ նախատեսում։ Դե աշխատատեղ թոներում հատվել արդեն ինքը ահագին գործ աշխատատար պիտի մենակով չլինի նախնի 3 հոգի այդ գործը անեն։ Դե այնտեղ արդեն ժենգելի հետ գործը ճիշտ ասած մինչ հիմա էլի գյուղի մարդկանցից եմ առնում այդ ժենգելը առնում եմ, ում առնում եմ, էլի սպառում եմ իրանց ապրանքը հա գյուղից գալ իրանք դառնում եմ էլի իրանք էլ պես քաղում են իրանք ապրանքը ես եմ արնում այո կանեն հա ջուն իրանք ջուն ես եմ վերցնում թված կեղենի համար այտենց էլի էդ էլ է գործ <laughs> եթե իրանք գնան անեն բերեն ես առնեմ էդ էլ արդեն իրանք համար գործ հետո Արդեն այդ ժանգելով հացի թված կեղենը էլի երկու հոգի էլ պես որ դեսնեմ էլի մի հինգ հոգին արդ Փաստորեն ահագին աշխատատեղեր կապահովեք։ Դե հաջողություններ մի ստացվի հակլի։ Մեզ մնում է հաջողություն մաղթել ձեր գործերին, մնում է խաղաղություն մաղթել մեր երկրին ու նաև շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր լավատեսության համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ինձ անդրադառնալու համար, շատ շնորհակալ եմ։ Արցախցուն ոչինչ չի կոտրում։ Այս կարծիքին է գործարար Իրինա Պետրոսյանը։ Հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները, հրուշակագործը ամեն օր պատրաստում է մի նոր քաղցրավենիք, փորձելով մի փոքր քաղցրություն մտցնել մարդկանց առօրյայում։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։